Ta erramezala guai goe goiz birriko kumita, rene karrik Euskal Elkargoko lehen dakari ordea dugu, egun hona? Egun hon? Hala, egun Euskal Elkargoa aipat zia beno ez, haen adar bat dugu aipatuko behaz, sibeko poluaena, bai urteko bilantio baten egiteko, agian ekonomia ikilan hasteko, bon, e, bada ez da bada, hala, e, denek emu behar behiti eta ekonomiak ebai, industria sailak ebai. Bai, eh, badiko eh, bi urte hasi gira uh, eh, sujetoren lantzen, eh, arunt hasi gintia uh, zebagunin bezala sibeun, uh, eta geostik uh, uh, kendiago hanitz uh, hortan gainen, bat itiago hiu leku uh, begistatuk, eta egutuk horien finkatzen, tratin hasi egutuk pfl lagun guaiki, eta uh, Euskal Herriko Elkarte FSA eki, iki uh, hain serbitxeki bailanin. Eta bai, ez algi izan ikusten behitugu bai, emi bat prestatzen nahi dela, horre bai eh, halako zerbait date edo? Uh, ez dutukon zergizeko uh, plantuk, uh, egituk en plantatzen uh, eta ordunko ageiko ze uh, meek eta kontsiek uh, desidatuko dien, uh, zena hidien ben herin, eta geho baharko dek uh, delibiatu tako sumat emu plantatuko dugun, ez dakia gehoan uh, sumat bat dugun, mm aitakik eh, untsa behar dela la antako eh, emia begiatu, eta bat okoan tratu bai, paizen eh, alde hortaik, kongre de meha horietan tratu betia, artificializazioan hori altzen ez herri txipietan are ikusten hemen batek erditik gutitu emu hoik eta aldean ez arekusten uh, emia. Hmm. Justo ki, eh, berritan nahi baituzu PLU edo hala, lujalde hoi, hala, eh, hortaz emankizun berezi bat egiten daiziegu negu juntan me behantxago, behaz hoi bazter ustez, eh, bai agian ekonomian kilan aitzina jarrekitzeko eta hoi bai sede nausi bat baita, sohutan plantatuko den plataforma teknologiko hortaz e, eh, bihitzera gaitan altin Bai hor, egutuk lanin odazaki, odazak uh, biltzentik uh, ebenko industrielangiliko oro, industrielako oro, eta egutuk batzuk eta estiaik zerbaiten erkitzeko eh, liceoei bus, ebai eh, bai eh, forma eta bai zerbaitek kardezan platformo horrek industriai buzkoa. Eta mm, Bada da bai sede bat eh, ingeniurak barnek alde juntate bai jinazteko do? Bai, odin eh, hor eh, nahi genik estiako est, estudianta pu huk jinditin modula somaiten egite, sibi ulat, lehenik mentuz haste somait, eta mentuz hilabete somaite bai, egin dezen ben stajik hebenko antropizetan eta gian heben plantatuko behantako. Yeah. Hoi, bazter utzik, eh, osagarri saila ebai eh, importanta baita, heben eh, jentetzia zahartzen aida, osagarri aldetik, baz osagarri etxak plantatu zien, eta aitzina juiten da, alde hortaike bai. Bo, hiu etxe batutek uh, pantatuk sibiu, da barko bat da, ataratzen bestia, eta maule gu hoi e azkena zabaltuk. Hen bat untxa masatzen e, dutuk uh, barko eta ataratzekua izigari untxa, jo maulen badeg eta aigutuk uh, hori hor bai uh, ARS eki, bai departamenti eki, bai e, oro, oro juntatu gutuk urte undarin, eta aigutu soluzion sarkatzen. Bon, uh, hoi uh, ez duk heben baizik, eh? <laughs> ba, ostiat Frantzian otan uh, bazter hoietan baden uh, arrunkua hoi, eta ez euh, duk aiz uh, soluzionu e baten atzamaitia, mena, bon, uh, espantxa diaik, esete mez, deja beste bedezi baten biltzia, eta euh, arti badiak beste bate atzaman euh, populazionia, ebenko populazionia esan dadin eh, bestetan bezan ontsa Eta osagarrian geno agian azpimarratzeko bai gentik etxetan begiatzeko egina halak egin egilea bai ziazaik ilan? Bai, batik eh, jakin uh, eh, sibion badela eh, lautan hoita hamar jente langile jenten etxen bigetzeko ahalaz sahartu nun eta eitu nun. Apaidik ikartun tuti etxeat eta bai etxik sahatzen, sahatarzuna hori uh, langile hoiek. Ze APB aldetik uh, esatu diege bai uh, lagungoa batek hartia subvenzione bateki langile hoien jurnalien hobekitzeko apeprez ber uh, da mitera baten plantatzeko uh, kendezen uh, ben uh, jonali eta langilatza mandezagun. Hmm. Eta sahatzeek ilan itzina jarrikitzeko bez eh, ondarkinak aipatzeko, bai eh, hor behaz ikusi dinagu berri bazela eh, ondarkinen biltzeko manean, eh, za, ekonomia egiteko sedea? Bai, uh, eh, bazitia uh, eh, sortzi herri uh, eh, bortaitzinen biltzen zutia, eta beharko zutia beste herria pesala ekari gune bat eta, eta bek uh, behesi Eta gian hori kirolaik lan jarrikitzeko, biziketak eh, jungitin? Bai, hor batuk eh, haututxi uh, talde bat uh, eta ez haututxi paizik, eh, zinez lanin uh, hogei bat uh, zirkuien plantatzeko sibe normalki oikoro goro pestitutuk uda huntako sumaipu ez horomentuz, ez begia nahi bezan uh, salhe ai uh, gaizan bon, normalki pestitutuk ek jendiak uh, urreidade bai jastoro uh, bai uh, mendi nahi gaminibet uh, Sibeoko projetin uh, erkadadin uh, circuit betete uh, identifiatuk izan hmm. Eta urrentzeko, eta untxa urrentzeko, uskaik ilan urrent dezagun, e, ez bai, hori lotuik baita hein batine bai. Sibuko eta behaz, heben sibiondugun e, eh, uskal haurtzain, do, uskaz, osoki uskaz den haurtzain etxe bakotxai, bazen aspaldi egoitza baten txerkatzen aizela, eta iduela, behaz, atzamanik duzie. Ez teg, eh, oso, oso, oso, sujeta bihar bihar goiz ama dek bat uh, e, horren gainen uh, e, e, eta hausaingako uh, langilek uh, Kaltatu duki e, zebaiten txerkatzia, deja bi urte izi erauztia txerkatzen, eta azkenian uh, eh, gure <laughs> hasigutu serkatzen mena ez diegi aizatzen uh, eh, eran hor uh, etxe bat uh, libratuko dugula eh, zinez aguntu gutik sujet hortan lehenik altatu gina etxe hoi eta etxea posible ukeiti etxe horren uh, bezen uh, apartamentu Eta, bon, proxeto, hau, hau txasi <laughs> Eta, oi, eh, lanak eh, abiatuko dutuk eh, aurten, eta normalki daigin urteko, uh, posibe dukek guk erkargoa aldetik bai uh, esatu subvenzione baten plantatzia, eta hoi bai degu bostkatu bu, bu, degun budjetin, eh, lagungoa baten karteko, ez dezen arok sobea kaio uken, eta uska ebus eh, aizago jentik plantaditzin, kibiun eh, e, e bai, bombardik eran bai, bai e bai, jente hoik, bai etxekuk eta bai langilik, bai ere hori hoi hartino kondizionetan mentuz zitia aiza leke hortan, eta Ah, lanin eta hori espantze eh, lagungoa bat eh, kariko dugu la daigun urteko. Bon, denboa <laughs> egaiten du, kusti gina zarihigo heltuko ginera, baina baradik pozete estudiat, batutuk norma paketa ah, hauren ere zibitzeko, hori koro barteak untsa eh, finkatuk ekarri mahanen gainen eta deribio hunen hartzeko, gehoe, kusteko gehoe ibuz nura ha, ha, ha, bat edo situazioniak kanbiatzen banin bat edo arbatuk eh, uska laguntzen. Hala, hoi horitaz dezagun dela, oaiko egoitza tipiegi behitzen eta zer nahi galto behitie bez uh, eh, haurak izateko bez, berzi lagune bat handiko. Eta hotx behaz ikusten inagio badera sede paketa eta bidia aitzen ajuiten dela eta baikorki. Bai, bon, uh, <laughs> hoita bat politika baduk uh, heriko hortan, baduk uh, sujet paketa, xatzen euh, eh? teg uh, Jean-Marc uh, Jean eki albezan ontsa oro jarek ez teg uh, <laughs> bilkua bate mankatzen, berbeita bilkuetan izan uh, gihaun uh, dosien uh, defendatzeko, baduk uh, dosie euh, karte hortan, uh, ez siboko dosia paizik, Uh, Espantza diag uh, ba hanitz bidin eta mandata finitu gabe sumait pu uh, tugura, bai ba hemen batek eta lantuko tugura, ba, albe zanontxa, voilà, esatuko diag. Gio, ez duk, ez abantzatzen eh, salhe, hoi, uh, elkargoa batik eran uh, eh, gazte dela, bosturtzedik, eta Badik uh, strukturatu, badik uh, estabadatu, uh, estutuko nagaizak horro, nola behar bidehounin euh, dans un rythme de croisière, quoi. Voilà. jusqu'à ce Euskaz zerken ulara egiten Et à bon, une on de mandat de rentu gabe, tu euh, plantatutugun polan ez tu badatututugun dossier oro, uh, sumai pua un dugula. Eta hoitazten dit, behaz, un gunila goegoizberiko kumita.